Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Գործարար Արցախի այսօրվա հերոսուհին հրուշակագործ Նարինե Գրիգորյանն է։ Հրուշակագործությունը Նարինեն տիրապետում է 2007 թվականից։ Գործարար կնոջ համար հրուշակագործությունը նուրբ արվեստ է, որը պահանջում է տաղանդ, պրոֆեսիոնալիզմ, ոգեշնչում եւ նորովի մոտեցումներ։ Նարինեն ամեն ինչ թողել է հադրութում, Գործարար կինը ամեն ինչ վերսկսելու մտադրություն ունի։ Բարև ձեզ, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես Նարինե Գրիգորյանն եմ, մասնակցում եմ AGP ծրագրի դասընթացներին, որ เป զի նորից վերսկսեմ բիզնեսս։ Նախորդ բիզնեսը ծավալել ենք Հադրուտ քաղաքում 2007 թվականին։ Մասնակցել ենք ամերիկյան համասարանի դասընթացներին, բիզնես դասընթացներին, հետո Թրփանջյան ծրագրի օգնությամբ Հայ բիզնես բանկով ֆինանսավորվել էինք։ Ցավոք սրտի այդ ամենը թողել ենք 20 թվին հադրութում, հետո աշխատել եմ Երեմյան պրոյեկտում, Հադրութում, հետո Ստեփանակերտում, հետո տեղափոխվեցի Հայաստան, ընտանիքս չտեղափոխվելու պատճառով նորից հետ եկա Արցախ։ Հիմա անկերուհիս առաջարկեց, որ այդ ճիշտն ասած այդ հադրութի ծավալը աշխատանքը բոլորը անում էր իմ ամուսինը։ Ես զբաղվում էի զուտ արտադրությամբ, աշխատակիցներին էի հմտեցնում, սովորեցնում։ Իսկ այստեղ հիմա որոշել եմ ես մասնակցեմ այդ դասընթացներին, ամեն ինչ իմանամ, արդեն խորացված շատ լավ դասընթաց գործընթացներին ընթանում, ախասեմ, որ շատ գոհ եմ եւ սկսենք նորից գործնելուց։ Գործնելուց։ Նարինե, դուք մասնագիտությամբ իրավաբան եմ իրավաբան եք, ո՞ր թվականից եք արդեն զբաղվում բիզնես գործունեությամբ։ 2007 թվականին սկսել ենք բիզնեսը Հադրուտ քաղաք։ Հենց Հադրուտ քաղաքում, այո։ Սկզբից դա հոբի էր ինձ համար, սիրում էի, զբաղվում էի այդ գործով, հյուրասիրում էի ընկերուհիների մտերիմներին, հետո առաջարկեցին, բա տենց լավ չի, բեր առնենք այդ խմորեղենը, միջոցառում ունենք երիխայի ծնունդն ամեր միջոցառումներին, ու տենց մի փոքր անկյուն ամուսինս սարքեց ինձ համար խոհանոցից սենց գից, որ չխանգարեմ ոչ մեկին ու տենց սկսվեց։ Հետո ամերիկյան համասարանից հյուրեր էին եկել հադրուտ, իմացան իմ մասին, մտան, ասեցին կուզեք դեզ օգնենք ցածր տոկոսով արկ առաջարկենք, գրենք ձեր բիզնես պլանը, ասի ես դες բան հլի որ պատրաստած չեմ, էլի չեմ իմանում այդ բիզնես պլանի հմտությունները։ Ձևը ասեցին մենք կկազմակերպենք։ Տենց 2007-2008 թվականին ավարտեցի այդ դասընթացները հաջողությամբ եւ 6 միլիոն վարկ ստացանք 3 տարով, բայց ասեմ որ 1 տարի 8 ամսում փակեցին, քանի որ շատ լավ էր շուկան ուսումնասիրել ենք, մրցակիցներ չունենք հադրուտում։ Առաջինը հենց մենք էինք։ Նայն է սերը հրոշակագործության հանդեպ դերմանկուցն է։ Այո, հորակրոջից եմ Ռարանգելայից, ու երբ փոքր էի, սիրում էի, քեզ խանգարում էի իրան, Հետո տեսա, որ ոչ մի ձև չի կարում, խանգարում եմ, ասես լավ, ավելի լավ այդ օգնես, քան խանգարես, տենց սկսեցի ու արդեն սեր է դա։ Իրոք հիմա սեր է, երբ այս պատերազմի ժամանակ, երբ երեխեքս դիրքերում էին, ամուսինս դիրքերում էր, ես նույնպես էլի մի բանով զբաղվում էի, տենց խմորեղեն, հաց, ինչ որ մի բան, որ դրանով ես ինձ ցրում էի, ինչ որ լավ էի զգում այդ խմորեղենի, աշխխմորեղեն այդ աշխատելու ժամանակ։ Եվ սկսեցիք պատրաստել հետաքրքիր տորտեր տորտեր, այո։ Այո, հա, ես հադրութում չէի սիրում աստիկայով տորտեր, ճիշտն ասած, ես աշխատում էի կարակով։ Մաքուր կարակ, զելանդական եւ խտացրած կաթը։ Իմ հաճախորդները ինչ որ նախընտրում էին, ես աշխատում էի իրեն տրամադրել այդ ձևի խմորեղենը։ Մարդ կար պոպոկը չէր սիրում իրան առողջությանը վնաս է ինչ որ ալերգիկ հիվանդություններ, մարդիկ կային, որ ունեին հիվանդություններ, տենց ու մեծ համբավ էինք ձեր բերել, թիմը շատ ուժեղ թիմ էր, նույն ձևի հիմա այդ մարտիկ Ստեփանակերտում է վերաբնակվել, դա Աստված, եթե բացեմ բիզնեսը, քույրիկս հիմա Ուկրաինայում, ինքը խանութ ունի Ստեփանակերտում, փակ տարածք, այլ ուղակի ասեց նվիրում եմ քեզ, որ เป զի դու քո սիրած աշխատանքը շարունակես։ Հույսով ենք, որ կստացվի, ստացվի, անկասկած կստացվի։ Նարինե, իսկ քանի հոգով եք աշխատում։ 5 աշխատակիցն էի, ես ամուսինս ու մեծ տղես արդեն ինքը մեզ օգնում էր այդ լոգոների պատրաստումներ, խանութի պայմանավորվածությունը, քան ինչքան պատվեր պիտի ունենք։ Այդ ժամանակ մի քիչ քիչ էր հմտացած այս ձևերը էլի։ Ինչ անվան մտակ սուկա։ Այդ ժամանակ անունը հրաշք անվանեցին, քանի որ չէինք սպասում, որ տենց մեծ թափ կունենան բիզնեսը, այդքան կլայնանա արդեն երկու աշխատողը 3, նոր տարվա վրա արդեն 5 աշխատող ստարցան, քանի որ չէինք հասցնում, ծավալը մեծ էր, խանդները ուզում էին անդադ պատվեր էին կատարում, իսկ հիմա հադրութը հիշեցնող որոշեցինք ես ու դուս տրես, որ Test of Hadrut, մեր հադրութի համը, այդպես է կոչվելու նոր բիզնեսը, որ Ստեփանակերտում գործի, ինքը անվանելու ենք Test of Hadrut։ Դուք ծննդով ես ծնվել եմ, մեծացել եմ, ամուսնացել եմ Հադրութում։ Ինչ եք այսօր բերել ձեզ հետ այնտեղից։ Այնտեղից մեր հոգում սրտում մնացել է այդ, որ ուզում ենք վերադառնանք, չենք կորցնում այդ հույսը, քանի որ մայրիկիս գերեզմանոցն է այնտեղ, ես ուզում եմ անպայման վերադառնանք մեր ծննդավայրը։ Ա, Երեխեքս են շատ կապված, ամեն հիշողություն մեզ հետ է, մենք չենք մոռանում, երբեք ուզում ենք նորից գնանք հաճախ։ Ուսանց այլ մի օր իրականություն կդառնա եւ միայն շրջանի գյուղերի համար էի կարակում, այո թե նա մայրաքաղաք։ Մայրաքաղաք պատվերներ էինք ընդունում, ճիշտն ասած, այնց որ մարդիկ գալիս են իրանց քույրիկների, բարեկամների միջոցառումներին անդադ նամանավանդ զմրանամիսներին ամառը մի քիչ շոքեր դժվար էր տեղափոխություն անելը, բայց գյուղերը հադրություն Շիրակի բոլոր գյուղարանքները պատվիրում են մեզանից խմորեղենը, ծնկան տորթերը, զորամասերը, մեխակավանը, որտեղ որ բնակվում էին մեզ պայական կազմը, մեր տորթերը լրիվ առաքվում էր։ Հասցնում էի։ Հա, երբ որ չէի հասցնում, գիշերն էլ էի աշխատում ճիշտն ասած, ուրիշ աշխատանք չէի անում, որովհետև դա շատ ժամանակ էր կլանում ինձանից պետական գործ չէի անում հենց որ զգացի արդեն թողեցի ամեն ինչը եւ մտա կեղենի արտադրամասը պատրաստում էինք մեկ դոկտերի վրա այդ ամեն ինչ էլ որ պիտի զարդարենք ոչ մի բան չէինք առնում սա մեր ձեռքերով պատրաստում էր բոլոր տեխնոլոգիաները ունեի ամեն ինչը հագեցված էր այդ 6 միլիոնը ինքը մեծ ջեռոց էր պրոֆեսիոնալ ձեռոցեր, երկու հատ մեծ արտադրական սեղանները, իրանց տակերը սառնարած հարցարաններով, ինքը ամենա ամենա ժամանակակից ձևն էր, ինքը իր ընդունարանով, լոգարանով մարդիկ որտեղ աշխատանքից հետո նախ նշեմ, որ միջև 2012 թիվը աշխատում էր միայն հրուշակեղենի արտադրամաս խմորեղենը Հետո արդեն ամերիկյան համասարանը շրջում էր, տեսնում ու բիզնեսը ոնց է ընթանում, լավ վատ։ Իրանք առաջարկեցին, որ ամառվա սեզոնին ցույց էին տալիս ցուցանիշը, որ իջնում էր այդ պրեմով արտադրությունը, ասեցին ինչ կուզեք նաև ինչ անեք ասեցինք հա ուզում ենք ամուսինս ասեց թոնի կառուցեմ հաց արտադրեմ հա, վրացին հրավիրեցինք Վրաստանից, ինքը իր աղուսով այդ ամեն ինչը իր այդ բերեց այդ մարդը ու սարքեց մեծ թոնիր, շատ մեծ խոր թոնիր էր ու սկսեցինք արտադրել ուրի եւ շոթա հացերը նույն հադրութում չկար էլի առաջինը մենք արտադրեցինք դա ցանոպես մեծ պահանջարկ էր այո այո այդ այդ ձևի հաց չէր արտադրվում չէր պատրաստվում հադրութում։ Այդ ամենը պիտի արդեն կիրառեք մայրաքաղաքում։ Դեստեղ մի քիչ արդեն դժվար է, շուկան մեծ է, մրցակիցները շատ են, բայց մեր իմացող մարդիկ, մեր հադրութի ժողովուրդը շատ ուրախ կլինեն, երբ նորից լինի մեր հադրութի արտադրամասը գործը։ Կան արձագանքներ, ասենք ձեզ ասում են, նախատում են, ինչու չեք բացում։ Ինչ հետ շատ են, ասել ճիշտ ասած դրա համար է, դրա համար են որոշել, որ պետք է արդեն բացեն, Քանի որ ում պատահում ենք դեկուճուր ստեղ արդեն Ստեփանակերտն էլ գիտենք դից դե ճանապարհին, որ մեր հադրություններին պատահում է, ասում են երբ ենք ուտելու քո պատրաստած խաչապուրին, տաք խաչապուրին կամ խմորեղեր Նապոլեոնը, մեղրով տորտը, որտեղ ուտում ենք, այդպեսի համը չկա այդ մեղրի հոտը ոչ միտեղ ոչ մի խմորեղի մեջ չենք զգում։ Ինձ որոշեցի, հիմա ուզում եմ բացել։ Փաստորեն հադրութը հայտնի է ոչ միայն իր թութուներով, այլ նաև նախ ասեմ, որ կիսուրը շատ լավ թութու էր պատրաստում։ Մենք մասնակցեցինք փառատոնին, թթվի փառատոնին, նույն ձև մեր ամենալավը մեր սխտորներ, հիշում եմ, նախագան դեղիր ասից ձեր այդ օղին շտոփ ենք ասում էլի, մենք դաժե իրան նվիրեցինք Մակոս Սահակյանների այդ վաղ ասեց, «Էս շիշը պիտի տանեմ հետս, մենակ թթուն չի լավը, օղին էլ լավ, շիշն էլ լավ»։ Այո, ասեն համով այսպես ընտանիք եք։ Հա, հա, հա։ Նույնն է, իսկ հրաշագործությունը դա այնպեսի մի մասնագիտություն է, որն անընդհատ նորություններ է պահանջում։ Այո, ես նշեմ, որ մարդը ամբողջ կյանքը ինքը սովորում է։ Դա սխալ բան է, որ ասում ես ամեն ինչ գիտեմ, էլի։ Նախ ոչ մինչև նոր տարի, մինչև բլակատան Եզնիկ Մոզյանում ֆրանսական դասընթացներ էին ընթանում։ Ես որոշելի պարապետ իշն ասած, ասի գնամ մասնակցեմ։ Ասում են ինչի աղջիկները մեր հադրուցից աղջիկներ գային, ասում են քեզ ինչ են պակասում, որ ուզում ես մասնակցել։ Ասեցի ավարտելուց հետո ասեցի տեսնում ենք որ ահագին բաներ կա որ մենք այդ քիչ բանն ա բայց ինքը մեծ այս մակարոնները հիմա որ արդեն այն ժամանակ մեր արտադրում ենք չկար այդ տող զարդարելու համար իրանք շատ հարմար են այդ պատրաստում։ Խի առնենք մենք կպատրաստենք տեխնոլոգիան կիմանանք, ձևը կիմանանք, մենք կպատրաստենք պատրաստ ենք։ Փաստորեն հիմա եթե արդեն բաց եք Կան աշխատողները, կան նաև դիզայնի վրա աշխատողները, ձեզ կօգնեն ձեր ամուսինը, ձեր Հա, իմ աղջիկն է արդեն մեծացել է 13 տարեկան է, ինքը շատ է այդ ժամանակակից բաների մեջ զբաղվում է շատ, ուզում է ինքը, ասում է ես եմ որոշելու արտադրամասի դիզայնը, տեսքը, այդ ոնց պիտի մուտքը լինի, ես կմտածեմ կզարդարեմ տորթերի դիզայները, ես որ ուզեմ պատվիրի, ես կսարքեմ կատալոգը այդ բանի համար եւ իմ աշխատողները, ինչ որ աշխատողները առաքիչը եւ երեք աղջիկներս այստեղ են ապրում։ Մենք նույնպես ձեզ կօգնեն կգան աշխատեն եւ իրենց համար ապրոստի միջոց կդառնա։ Եվ մեր հադրութի համը կհիշեցնի նորից այն բուրմունքը, որ արտադրամասում եղել է նորից կհիշեցնի մեզ մեր հադրութը։ Նայեք, իսկ կան նորություններ, որոնք արդեն կուզենայիք այս կոնտեքստում ավելացնել այս նոր բիզնեսում վերաբացված տարբերակում։ Այո, ոչ թե միայն արտադրության մեջ, այլ աշխատանքի մեջ կա ձևեր, որ այն ժամանակ մենք այդ չէինք ձեռնարկում։ Իսկ հիմա կա շատ հեշտացված տեխնոլոգիա աշխատանքի, նաև խմորեղենի տեսականներ, որ հիմա ով է պատկերացրել, որ գազարով տորտ կարողա լինի, կամ <laughs> իսկ դա հիմա արդեն կա շուկայում կա դրա։ Դու փորձել ես գազար։ Ես Երևանում կերել եմ, հա, ու ինձ շատ դուր է եկել, չեմ սպասել, որ մեջը գազարա <laughs> չի ասած։ Առհասարակ գազարի հալուց կա։ Չէ, ինքը բույնը, անեսից ինչ որ բան հիշեցնում է, բայց ինքը շատ համով տորթ է։ Ես որ հավանեցի, պիտի անպայման հանենք շուկա։ Հա, դուք արդեն փորձել։ Ես փորձել եմ։ Եվ ստացվել է իմ ինձ համար որ թխել եմ, հա, ինքը, բայց ինձ հաճախորդը կգնահատի տորթի համը եւ որակը։ Բայց ստացվել։ Հա, այո։ Բայց եկավ քիչ էլ առաջի գործը երբ արեցիք, ով էր պատվիրատուն եւ ինչպիսի մեր արձագանքը օրինակ։ Հա, առաջի պատվիրատուն փախլավաներ այդ խմորեղենը թխեցի, ինքը Մոսկվա է գնացել, այդ խմորեղեն բարեկամներ է եկել են, այդ իրիկունը հյուր են եկել մեզ, պախլավա են պատրաստել ու այդ մարդը բերեց սեղանին դրեց 5000 ռուբլի ռուսական, ասաց վաղը ես ինձ հետ պիտի մի հատ փախլավա տանեմ Մոսկվա։ Ու հիշում եմ իմ առաջի պատվերը։ <laughs> Ասեցի շատ եք վճարում, գումարը այդքան չի։ Ասաց թող ես լինեմ դեր առաջի հաճախորդը, որպեսզի հետո դեր գործնությունը հաջող ծավալվի։ Այդ անգամից այդքան բայց գումարը վճարում։ Հա։ Մի հատ 30 կտոր փախլավայի ման 5000 ռուբլի։ Դա չեմ մոռանա երբեք առաջի պատվերս էր։ Իսկ արձագանք եղավ հետո։ Այո, ամեն տարի երբ գալիս էին հանգստանալու դաչնիկներ էլ, այսպես ասած, իրենց հետ տանում էին ու գաթան, փախլավան, այն ինչ որ ցամալուտով կհասնել, ինքնաթիռով կհասնի Մոսկվա։ Ես առիթ չեմ ունեցել համտեսելու ձեր արտադրանքից, բայց եղել եմ բազմաթիվ անգամ հադրութում գործողումների։ Հուսամ մոտ ապագայում անպայման մայրաքաղաքում կայցելեմ եւ կհամտեսեմ։ Անպայման հույսով ենք, հույսով ենք կբացվենք, ձեզ էլ կհրավիրենք։ <laughs> Բացման արարողությանը ձեզ անպայման կհրավիրենք։ Նայն է, իսկ մոտավոր երբ է նախատեսվում։ Ցենք ծրա վերջացնենք օգոստոսի 5-ին կվերջացնենք դասընթացները։ Բարեհաջող գնահատականներ ստանալուց հետո կբացենք արտադրամասը հույսով եմ։ Հարցը, որ պիտի տայի ձեր առաջկա ծրագրերը, դուք արդեն մեր հարցազրույցի ժամանակ նշել եք, հուսամ ամեն ինչ կհաջողվի եւ այն լավատեսությունը, որը այս պահին ունեք ձեր ներսում, նաեւ կգործածեք ձեր աշխատանքում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ ես շատ շնորհակալ եմ, հաճելի էր իսվել, զրուցել, խոսել։ Հուսով ենք ամեն ինչ լավ կլինի Արցախ աշխարհի խաղաղություն, կայունություն, ամեն ինչ հուսով ենք լավ կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Խոսանք։ Այս անգամ Նարինեն իր արտադրանքը շուկա կհանի հադրութի համը անվանմամբ։ Խոստացավ ինձ հրավիրել արտադրամասի բացմանը։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։